Irakaskuntza eta ikerketa ikastetxeak bulegoak eraiki nahi dira arkinova bazak edo antolaketa itzartua den eremuan. Iritzi publikoa biltzen ari dira, ekainaren hogeita seia arte eremu buruz. Bilkura publiko bat ere izanen da, baina ez da datarik. Angeruko balkoi berdearen salbatzearen alde sortu da egitar kolektibo bat, proiektuaz informazioa eman dute igandean, gunean berean ibilaldi informatibo bat antoratuz, eunta berruita marbat bat biztande hor ziren galdera initzekin. Ez kon a besoin detendre zet teknofol? Ez ki a pa d'autres espaces deja artificializé ki pourre les erotik kenduak izan dira, abisurik eman gabe. Angeruko azken baratze zainen etxera horbildu dira taldeka naturzaleak, horko baratze zainek lekua utzi beharko dute des jabetuak badira proiektua gauzatzeko. Kolektiboko Jocelyn Larzebalek, eranda Claude Olive, angeruko hau zapesa, eta alkaroko lehen dakari ordea kontra gertzen manimada orai, proiektu hau gauzatuko zela elkarteak ezbaziren haren ikustera joan. Inu di kile kontra le proje, on l'en remercie, on est très Proiektuaren kontra dela bai, baina ez baginuan abisatu, pasatuko zen problemari gabe. Le projet serait passé comme une lettre à la poste. Aurkeztua izan zaiela, baina etzakitela zer zen dosierrean. Beste berreun eta berroita amar autetxi bezala. Autre élu communautaire. Neor ez da unat eturri ere ikusteko zer den lur alferrau. Oian bat da. Cette friche, c'est une forêt. Mm. Behanz! Claude Oliva auzapeza agertu zen amabiak aldean eta galderak etziren eskas proiektuari buruz. J'ai un différent avec les services de l'aglo qui eux disent mais non, mais non, l'enquête sert à ça, on va continuer l'enquête. Moi je dis il faut arrêter tout de suite. Je l'ai dit, je vous l'annonce, je vais faire prendre une délibération à mon conseil municipal le 25 mais en ce sens. Parte hartzaile batzu presta gertu dira geroan, zad edo babestu behar den gune bat hor instalatzea proiektua gelditu arte.